manajer marketing oh, bagian pemasaran pemasaran sami kalian cak percil menika nggih bagian manajer pemasaran pabrik karet Lho, Pabrik karet. Pabrik karet gedhe lho. Pabrik karet gedhe niki manajer pemasaran bagian masarne pelembungan. Ya <laughs> nggih. Monggo badhe lak badhe teng griya kula bledos nis tunggal-tunggal. Kok anesu iki. Yo ra ngono <laughs> sing rada dhuwur sithik. Tur halal bihalal. Halal bihalal. dawe kanjeng nabi man ahabaan yub satolahu fi atsarihi wayun sa'alahu fi rizkihi fal yausil rahimah apa ini artinya? So, sapa sing pengen dipanjangke umure, diakehke rezekine, kudu ngeraketke silaturahmi, ngeraketke pas seduluran. Sapa sing gelem silaturahmi mesti panjang umure, akeh rezekine. Allahumma amin. Berarti ngene iki dulur no Mas. Dulur. Dadi awake dhewe nyambut gawe ning daerah kene iki tidak semata-mata golek duit tapi golek paseduluran. Ora mung ngemungke awake dhewe nyambut gawe golek duit tapi golek paseduluran ngono lho. Ya bosok no. Loh, ya iya tak kudu golek paseduluran kaya awakmu. Ya padha kok Banyuwangi ning kene mung dulur tok terus salami rene apa-apane ya kecut. iya enak. Paling tidak kaya aku ngene lho, harus dedikasi tinggi. duit itu nomor berapa yang penting golek pas seduluran yang penting dulur yang penting kan milih antarane dulur karo duit milih inti apa milih duit lah alah tunggali no. kue tunggali tunggal kuno ya tapi tetep ya dulur mas iya toh. nomor siji tetap dulur duit itu artinya doa usaha iman dan takwa Dungo dilandasi dengan dungo usahane sing mempeng imane dikuatne takwa ning marsane Gusti Allah insya Allah bakal ketekan sediane awakmu kok sepu winter Loh piye ta iki kok aku ki lho ning tebuir tebuireng telung taun, hmm. ning lirboyo rong taun, hmm. ning blok agung setahun ngaji mas Kak, dodol es iki ning jero iki ngaji dik maksude ngaji ki aku tak takon tenan takone to mumpung dipirisani warga masyarakat kene iki ben wong ngerti kepinteran kuwi sampai sejauh mana warga masyarakat Karang Gandu Mas Karang Gandul iki Karang Gandu tak tawapok Karang Gandu Karang berarti awakmu jan wis kodang Mas piye to tekone to masalah apa wae berarti anu berarti sampean ngene iki umpamane salat limang waktu ya kudune dilakoni wae. Lho, as-salatu imaduddin salat cagake ngabuk cagake agama. Berarti salat iki cagake salat cagake agama harus dinomor satukan, harus diutamakan di nomor siji nih. Berarti salat nomor nomor siji. Kuwi iya to, kuwi iki salat nomor siji iki. Nomor siji goblok. Ya nomor loro no. Siji. Rukun Islam ana pira? 5. Siji syahadat, loro salat. Ha, ah, eh, ngali aku wis eh, rada dipikir nang ngomong ra genah eh, salat artinya apa as-salatu imaduddin salat cagake ngagomo roh aku ngadeg ora ning agama ki tergantung salate piye mulane kudu di nomor satukan, harus nomor siji. ora aku ora tekok kuwi aku tekok salat ki nomor nomor siji, goblok loro ngono jare kok iso loro lho rukun islam ana pira 5 siji syahadat loro salat ah, pikiran sik to kono karo ngomong-ngomong dhewe aku ora mung belas lho wong awakmu sing ngomong dhewe. Oh, ngejak srekalan kowe. Ora. Ngejak srekalan jenenge wong aku wis kadung ngomong seriusa lho. Serius, serius ora usah keisa. Hmm. Ora usah. Kowe ngejak srekalan kok. Eh. Lah saiki kowe tak bedheki. Apa? Kowe roh wong adan. Roh. Adan panggilan kanggo salat. Krungu suara adan wong Islam. Wong Islam kudu ndang salat, kudu nindakne ah, ruh. Allah kurang jeru leh mau ngaji. Loh, piye to, Kak? Piye to Mas? Kaya bener krungu salat ya kudu. Adat panggilan salat, salat ah. krungu suara adat. Wong Islam kudu. Lah wis kurang jeru lah mau ngaji ning iki. Lah piye to maksudmu iki? Wong ora panggilan salat, krungu suarane adan wong Islam kudu wudu dhisik terus salat. Oh. Nun sewu Mas, nun sewu nggih. Sebutene Mas. Ah, ah, Berarti wong iki kudune wudu lak pas salat Mas. Ya jelas to, wong iki kan kudu resik to. Wong arep ngadep Pak Bupati ae nganggo jas-jasan sepatonan apa apa meneh manembah ning Gusti iki paling tidak kudu resik lahir lan batin. Berarti sampean lak salat ya wudu sih? Ya jelas harus wudu. Nun sewu sok-sok lak salat ngentut ngono batal. Batal goblok, ora tau anu iki kok iso. Temek telekne ya batal. Batal. Ra entuk najis berarti kudu resik no. Resik. Kudu resik jaba jero. Ya iya. Jasmani lan rohani. Lan mani rohani. Berarti awakmu lak wudu nggih sandal no kena. Ya kena ta goblok bocah iki ben resik sikile kok ben sikile gak kena lemah akhirnya mlakune jinjet ngene kan lho. Dadi supaya aku rate kok ki wudu nggih sandal ki lho kena. Kena goblok piye ta bocah iki kok <laughs> Udu nggak sandal ki kena supaya sikile gak reget, akhirnya lantainya gak kotor. Udu sandal ki lo kena. kena kena kena bocah iki lho piye to kijane Jawa apa Wudu nggih. Kuwi malah suci, malah sikile oh gak kena kotoran. Ora ning ngono wudu nggih sandal gak beset kabeh raimu. <laughs> wudu ki nggih banyu tak omongi. Bocah kowe. Oh, oh. Ya ngono Mas Yudha kalah sepuh karo Mas Percil. Kalah no. Entar omongi. Ngapa? Ngapa? Jane nek udi aja gawe sandal. Ge opo, Mas? Gawe pacul ben remuk raimu. Ora. Ngono iki srekalan. Lah saiki terus nek terus nek. Weruh wong adan. Weruh sebab apa wong adan kok ditikup kupinge? Sebab suarane ben penak ah, Allah. Ah, sa urang pengalaman. Iya, apa sebab suarane ben penak? Lah ora iso. Lah sebab apa kok ditikup kupinge? Sebab nek ditikup cangkeme ra iso bengok. Telek, telek. Kuwi nuwun sewu, Bos. Awakmu ki bedhekan kaya nuwun sewu lho ya telek. Apa ora ilmiah lho Mas Ari. Lah saya bedan sing ilmiah silahkan mumpung ki ning cedak pinggir pantai, pinggir laut. Oke. Iya. Sebab apa? Laut ki kok asin. Ayo. Sebab mengandung garam. Asah apa? Sebab ada molekul yodium. Aduh aduh aduh aduh konci. Sebabnya ada ayah, kimia. Ayah ayah ayah. Sebab apa laut kok asin? Sebab mbok dilat. Lho lho lho. Ya celak ra dilat ora roh sampean. Apa? Nyapa? Hmm. Kok pinter ta awakmu ilmu fisika. Aku fisika. Lah sebab apa? Lampu kok padang. Sebab enek listrike. Ah ora iso. Mengandung placement. Ah ora iso. Placement. Wah ora iso. Manajemen. Ora urun. Sebab apa lampu kok padang? Sebab matamu melek. Oh iya, lah merem gak iso ya? Merem jajal. Sampe dibedakan ora? Aku pengen roh. Ala oh, lah iki lho. Kowe bocah loro cerdas-cerdas. Sampeyan roh kewan. Kertas. Nah, telek pitik apa jenenge? Lincung. Lincung. Telek odus, Selindil. Telek sapi? Telitong. Layak sampai nih mendu-mendunya tuh neng uteke telek tok lah. <laughs> Alah. Bedhekan kok me bangsa mripat bangsa. Sik sik saiki. Duh, eh? utek sing iya. dipikir mek telek tok layak. kamu yang ngono lho, mikir telincung tok Mikir mbok liya. rumah kok. Tak Anu samen menate dari bakso, Pak. Lho, bakso kesenenganku ya bakso. Soto menate. Soto iya, mang yo diparingi soto. Bakso kali soto enak pundi? Aku seneng soto. Berarti hmm. wis tau ngrasakne soto, wis tau ngrasakne bakso. bakso. Hmm. Nek rawon kali sate. Aku seneng sate nih. Oh. Iki mang diparingi sate. Berarti tau ngrasakke rawon, rawon, tau oh, ngrasakke sate. sate. Hmm. Lah nek eh, pecel kali telek. Enak pecel. Lah. Awake dhewe ke berarti wis tau ngrasakne pecel, tau ngrasakne telek. Lah. aku gak apa-apa terima dipikir tok. aku kono dipangan. Aku kono di nguwenekne. Ah. Lah ya gelubrut kabeh Malah ngeri kono bae. seto to, kan ta. Kowe kok mangan-mangane wong gerah aku mangan yo awakmu. Lah opo enek nur sewu nek bab perkara panganan. Heeh. Bedhekan perkara panganan. Apa oh. wis? Kowe soto. Oh. Ro. Ro soto. Soto ro. Hmm. Terus nun sewu bakul jenenge Siti ro. Ro. Bakul soto karo Siti. Apa bedane soto karo Siti? kabeh. Nek soto panganan nek siti wong. Ora iso, padha kuwi paut kuwi berarti. Nek siti diadahi piring nek soto anu. Apa siti diadahi piring iki jane kocok apa be? Soto bedane soto karo siti? Soto panganan. Lah siti. Siti wong. Lah alah kuwi cah paut ae ngerti. Lah apa bedane soto karo siti? Soto i mine putih. Hmm. Lah siti. Wah, aku ora roh aku ya. Ayo diterusne kok. Lah iya ta. nak soto ki mine putih. Lah nek Siti sing ngerti sapa? <laughs> Siti duwe mi apa ora aku ya ora paham kok. Ya lah iki bakulan aku ora aku mine Siti. Apa? Abang. Lah lah. tak kok apa lah kok iso kok. salah. sare terus kae. Iya iki.